nix unter 5-0. Keine Angst vorm Teufel, aber schieben Panik vor den Bullen. Gewinn ist schon verplant. Nimm die Bitch mit an den Strand. Bitch liebt dich nicht, nein man, die Bitch liebt nur meinen Schwanz. Scheine regnen wie Konfetti, trinken Shampoos, als wär's Pepsi. So klein scheint die Welt zu sein, doch Geld macht dich zum großen Gatsby. Alle jagen sie den großen Traum hinterher, der sie frei macht. Scheiß auf deine AMGs, Schneeamis, wollen im Maybach, ja. Yeah. una keys, una keys, una keys yok yeah. Una keys, una keys, una keys yok yeah. Una keys, una keys, una keys yok yeah. Una keys, una keys, una keys yok yeah. Una keys, una keys, una keys yok Wollen die 100 vor dem Komma. Dribbeln am Block wie Maradona. Ich nehm alles mit, was es gibt. Gib mir eure Cent, Pfund und Dollar. Für Pool war alles im Sommer. Bunker für den Winter. Nimm nochmal 100 mit und sag dem Wichser, wir sehen uns später. Ich riech kleine Verräter auf eine Meile. Was du heute weißt, wusste ich schon gestern. Mein Homie meint, fuck, er liebt die Scheiße. Rache fühlt sich an wie Silvester. Yeah. Fuck was für euch das Buchsgift. Für jeden Bastard, der's wissen will, ich hab Schafe geladen unterm Sitz. Mit 100 Keys, 100 Keys, 100 Keys, Joke, yeah. 100 Keys, 100 Keys, 100 Keys, Joke, yeah. 100 Keys, 100 Keys, 100 Keys, Joke, yeah. 100 Keys, 100 Keys, 100 Keys, Joke, yeah. 100 Keys, 100 Keys, 100 Keys, Joke, yeah. 100 Keys, 100 Keys, 100 Keys, Joke, yeah. una kiss, una kiss, una kiss, On Una kiss, una kiss, una kiss,